El kelimatul cedidetu El kelimatul cedidetu Yeni kelimeler Yeni kelimeler El kamaru El kamaru Ay Ay Cedidun Cedidun Yenidir Yenidir Kadimun Kadimun Eskidir Eskidir Vasihun Vasihun kirlidir. Kirlidir. Nazifun. Nazifun. Temizdir. Temizdir. Harun. Harun. Sıcaktır. Sıcaktır. Beridun. Beridun. Soğuktur. Soğuktur. Sagirun. Sagirun. Küçüktür. Küçüktür. Kebirun. Kebirun. Büyüktür büyüktür. Meftuhun meftuhun açıktır. açıktır. Meksurun maksurun kırıktır. kırıktır. Fekilun Fakilun ağırdır. ağırdır. Hafifun Hafifun hafiftir. hafiftir. Cemilun Cemilun güzeldir güzeldir. Vakifun vakifun ayaktadır. Ayaktadır. Calisun calisun oturmaktadır. Otur